Den partida bezala gaizki ge, eta Christof Antzian nire ikos izitu da pixkat partidaz zenta bak zituen tanto biziki gantxoetiko bat zituen eta beti pausatu esker eta ez da gizitako galetu diot beti eskuin eta gaizki abiatu ge hor azken tanto nire bai e, gaiz, gaizki jokatu du behar egia egan guen, guen nivonan abera ge, ge, Oino, bardu dixetu eh, gaurko patelaz eta gaurkoa galtzea, ba, baginakian baginola lekoa pasteko. Iutzen zait, irakutsi maila badu gula geixo gorako bateko eta bon, bertzeko batez, eh, espero du, eh, segitzea goiti. Baina gaztiak dira, ala, esperientzia ari dira biltzen nu behit? Bai, bai, esperientzia ari dira biltzen, ikuste dute partida zailak, partira irabazi eta egun honian behar dela hor. Ez, egin eh, egu partida ederra egin du, ah, gaur pentsatzen pastena egin dela, behar dugu ikasi eta dixe ditu demesik.